Kā mirdzoša zvaigznes bija debesīs, tā tu manā sirdī. Kur ir tās lūpas, kas man skūstīja, un maigās rokas, kas glāstīja? Ja ātrāk tu atgrieztos, tad mēs kopā pasmietos.